Neka je salavat i selam na njegova poslanika Muhammeda Mustafa sallallahu alihi wa alihi wa na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve muslimane koji slijede u dobru do sudnjega dana. Allahu Jalla priznajemo svoju poniznost i svoju pokornost i kažemo da nemamo znanja osim onog znanja kojim nas On poduči zato ga molimo Đerle Đelaluhu da nam poveća naše znanje, da nam podari znanje od kojeg ćemo se okoristiti, a da nam uskrati znanje koje će samo biti dokaz protiv nas, nećemo se okoristiti od njega i da nam dadne koristi u onome što smo već naučili. Večeras, inša Allah, htjela nastavit ćemo sa Sehi Seždom dalje. Jeli, bilo je govora da ćemo držati o šehu Albaniju, alaihi rahmetullah, predavanje, međutim, Allah je tako dao da nisam uspio dakle da saberem ono što sam htio da kažem o njemu. A o tako velikim ljudima i velikanima <clears throat> ne treba tako lahko pričati. Pa ćemo inša Allah večeras da nastavimo Seždi Sehava. U prethodna dva predavanja prethodio je govor spomen hadisa u kojima se desila sehava Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam iz Allahove dželle dželaluhu blagodati da bismo se mi podučili kako da ispravimo svoj nedostatak, svoj manjak koji nam se desio u namazu zbog naše sehve, zbog našeg nemara, zbog našeg zaborava, da čovjek, vjernik i vjernica ne bi osjećali tegobu, tjeskobu u svojim prsima, pa možda sebi otežavali, ponavljali namaz, izlazili iz namaza pod sumnjom, jesu li ispravno obavili namaz ili ne, Allah i svoje potpune blagodati prema ovom ummetu dao je dakle da se to desi u prvim generacijama. Pa je prethodio spomin u tom prvom predavanju, zatim u drugom predavanju bilo je riječi o razlozima, sebebima zbog čega se čini seđda sehva, pa smo rekli da se čini ili zbog dodavanja, ili zbog oduzimanja, ili zbog sumnje da li se dodalo ili oduzelo. I u tom drugom predavanju, prošlom predavanju, prethodio je govor o dodavanju radnji, pokreta, postupaka i riječi. I o tome smo završili govor. Večeras uz Allahovu dozvolu, inšallahu teala, progovorit ćemo dakle o dodavanju, oduzimanju ruknova u namazu i činjenju sehvi srde zbog toga, dakle dodavanja ruknova, oduzimanja ruknova i sumnja da li se nešto od ruknova dodalo ili oduzelo na početku, dakle, trebali bismo da spomenemo kod islamskih pravnika koji su to sve ruknovi u namazu. <clears throat> pa ću ja nabrojati, dakle, ruknove brzo kod pravnika, islamskih pravnika, kod hanefijske pravne škole, kod malikijske, šafijske, hambelijske i na kraju, dakle, samo spomenuti sporije, da možete sebi zapisati oko kojih ruknova se oni slažu oko kojih se ruknova slažu. Dakle, nalazimo i u Hanefijskom, i u Hanbelijskom, i u Malikijskom, i u Šafijskom. E, a kroz protekla predavanja o namazu Allahovog poslanika alihi salatu sam detaljno s dokazima od njega otprilike dobrim dijelom je prethodio govor šta je rukn, šta je vađib, šta je sunnet. Tako da plaho nećemo dakle detaljisati i donositi dokaze za spomenuto. Pa dakle, kod Hanefijske pravne škole postoji samo šest ruknova u namazu. Početni tekbir koji je potrebno kod Hanefija donijeti u stojećem položaju. Zatim qiyam, stojanje, kiraet učenje, ruku, seđda i sjedenje radi zadnjeg tešehuda. Dakle, šest. Početni tekbir, stojanje, kiraet učenje Kur'ana, ruku, seđda i sjedenje radi zadnjeg tešehuda, Radi zadnjeg tešahuda. Kod Malikija imamo ili imaju 14 ruknova u namazu. 14 ruknova u namazu. Pa brzo. Dakle, nijet, početni tekvir, stojanje radi početnog tekvira, učenje fatihe i za imama i za onoga koji klanja sam, zatim stojanje radi tog učenja fatihe, dok se uči fatiha obavezno je stojati kod malikija, zatim ruku, vraćanje sa rukua, seđda, sjedenje između dvije seđde, dakle oni smatraju ruknom, selam, sjedenje radi selama dok se predaje selam, zatim smirenost na svim ovim ruknovima i smirenost nakon vraćanja sa rukua i nakon vraćanja sa sežde i redoslijed svega spomenutog. Otprilike dakle 14 tih ruknova. Kod šafijske pravne škole postoji 13 ruknova u namazu, nijet, početni tekbir, stojanje na fard namazu za onoga koji je u mogućnosti, zatim učenje fatihe za svakog klanjača, bilo imama, bilo musalliju, džematliju, bilo onoga koji klanja sam, zatim ruku, zatim dvije sežde, dakle jedna druga sežda, ruku, zatim vraćanje sa rukua i smirenost u tom položaju, sjedenje dakle između dvije sežde, zadnji tešehud, sjedenje radi zadnjeg tešehuda, salavat, na Allahovog poslanika alihi salatu wasalam selam i redoslijed svega spomenutog. Kod Hanbelijske pravne škole 14 ruknova postoji, početni tekbir stojanje za onoga koji u mogućnosti na fard namazu, učenje fatihe na svakom rekatu za imama i onoga koji klanja sam, ruku, vraćanje sa rukua i smirenost u tome, seđda, vraćanje sa sežde i smirenost u tome, sjedenje između dvije sežde, smirenost na svim spomenutim ruknovima, zadnji tešehud, salavat na Allahov poslanika alihi salatu wasalam sjedenje za, radi zadnjeg tešehuda predaja salama i radoslijed tartib svega spomenutog. Pa otprilike ako ste mogli koliko toliko pratiti, slažu se svi oko sljedećih šest. Onaj koji kaže najmanje, najlakše mu se složiti, jel tako? Hanefija su rekla šest i oko toga najlakše se složiti. Dok neko kada kaže četrnaest, malo ko će ga podržati u svemu tome. Pa dakle, slažu se oko početnog tekbira, oko kijama stojanja, oko kirajeta učenja Kur'ana, učenja Fatihe, rukua, seđde i sjedenja radi zadnjeg tešehuda. Otprilike, dakle, to su ti ruknovi. I sada imamo, dakle, tri velika poglavlja. Propis onoga koji ostavi rukn u namazu. Prvo poglavlje. Drugo poglavlje, propis onoga koji doda rukn u namazu. I treće poglavlje, propis onoga koji sumnja da li je dodao ili oduzeo rukn u namazu. Pa dakle prvo poglavlje, morat ću dakle polako jer ova sad tematika je itekako a, potješka i treba je zapisati. Onaj ko ne zapiše zasigurno neće zapamtiti. Prvo poglavlje dakle propis onoga koji ostavi rukn u namazu. U ovom poglavlju ima nekoliko pitanja i pod pitanjima imaju podpitanje. Stoga dakle bilješte. Ako treba da se ponovi niste stigli, slobodno recite. Cilj nam je ovdje da naučimo i da obožavamo Allaha po tome, a ne da bude predavanje radi predavanja, da se okupimo, tražimo bereket i ništa drugo. Već da naučimo kako ćemo obožavati svoga gospodara, jasno, sa besirom. Dakle, propis onoga koji ostaju ruknu namazu. Prvo pitanje. Ukoliko musallija ostavi početni tekbir, početni tekbir, dakle, rukn, ukoliko klanjač ostavi početni tekbir u namazu, svejedno ostavio ga namjerno ili iz sehve, nenamjerno, greškom, iz zaborava, iz nemara, namaz isprava. Jer faktički nije ni stupio u namaz. Dakle, ukoliko izostavi početni tekbir, svejedno, namjerno ili nenamjerno, namaz je neispravan. Svi drugi ruknovi, mimo početnog tekbira, Drugo, dakle, pitanje. Svi drugi ruknovi, mimo početnog tekbira, ukoliko ih klanjač ostavi namjerno, neki od ostalih ruknova, ukoliko ih klanjač ostavi namjerno, namaz mu je neispravan. Treće pitanje. Dakle, prvo pitanje, ako se ostavi početni tekbir svejedno, namjerno, nenamjerno, namaz nije ispravan, jer nije ni stupio namaz. Zatim drugo pitanje. Ukoliko ostale ruknove, mimo početnog tekbira, izostaju i namjerno. Namjerno izostaju ruku, namjerno izostaju srždu. Sa kijama ode na srždu. Neće da ide na ruku, namaz mu je neispravan. Dakle, to je drugo pitanje. I treće pitanje, ukoliko sve druge ruknove mimo početnog tekbira izostavi iz nemara, iz sehve, zabora, grešku, pod ovim pitanjem postoji mnogo podpitanja. Dakle, ukoliko neki od ruknova namaza mimo početnog tekbira, rahmuk Allah, izostavi iz nemara greške. <clears throat> Pratite dobro. Oni koji pišu, alhamdulillah kad pišu. Došlo je u sunnetu da se podpomognemo, da svoje pamćenje podpomognemo desnicom. Pa oni koji smatraju da imaju dobro pamćenje, zavora, e. Dakle, pod pitanja dolaze nakon ovog pitanja. Ukoliko čovjek neki od ruknova, ruku u srždu, učenje, učenje fatije ostavi iz sehve, iz nemara, iz zabora, iz greški, osim početnog tipira Dakle, dolaze sad pod pitanja i pratite dobro. Ukoliko čovjek zaboravi neki od ruknova, na primjer, doće poslije primjer, pokušajte dakle, da pratite. Ukoliko čovjek zaboravi neki od ruknova, na prvom rekatu, na prvom rekatu svog namaza zaboravi neki od ruknova. Zatim ode na drugi rekat. I kada dođe u isti trenutak, isti moment kao što je bio na prvom rekatu tamo gdje je zaboravio taj rukn, kada dođe do tog trenutka sjeti se. Sjeti se da je tu na prvom rekatu propustio rukn. Na primjer, čovjek prvi rekat klanja, ode na ruku, vrati se sa rukua, ode na seždu i samo obavi jednu seždu. Samo obavi jednu seždu i ustani. Dakle, nije sjedio i otišao na drugu seždu, već odmah nakon prve sežde ustani. I ne sjeti se, ha, osim kada dođe na drugom rekatu, odje na ruku, vrati se sa rukua, ode na seždu, vrati se sa sežde i tu se sjeti. Da na prvom rekatu je propustio drugu seždu, sjedenje i drugu seždu. Tada, u tom slučaju, prvi rekat će potpuno odbaciti. između dvije sečde. Na prvom rekatu je otišao, dakle, na, jest, na prvom rekatu je otišao na prvu seždu i odmah ustao na kijam, na drugi rekat. I dakle, kada dođe na drugom rekatu, obavi prvu seždu, vrati se, sjeti se da to nije uradio na prvom rekatu. Da nije sjedio i otišao ponovo na drugu seždu. Tada će prvi rekat potpuno odbaciti. Neće računat, otiće na drugu seždu i računat će taj rekat svojim prvim rekatom. To je dakle prvo potpitanje. Drugo potpitanje. Ukoliko čovjek ovako zaboravi dakle neki od ruknova i sjeti se prije nego što dođe na drugom rekatu na taj, na taj rukn. Dakle, zaboravio je na prvom rekatu drugu seždu. Obavio samo prvu seždu, digao se, otišao na ruku. Otiš, otišao na drugi rekat. Učio Fatihu i sjeti se u toku učenja da nije obavio dole drugu seždu obaveza mu je odmah da sjede. Odmah da sjede na ono sjedanje između dvije sežde, zatim da ode na drugu seždu. Obaveza. Jeste me shvatili? Dakle, sjeti se prije nego što dođe u isti položaj. Sjeti se u toku učenja Kur'ana, bez obzira gdje se našao. Na ruku sjeti se da je zaboravio dole drugu seždu, obaveza mu je odmah da sjedne i da sjedi, dakle uči rabbi firli, rabbi firli, ono što je propšio. Dakle, vrati se na onaj moment gdje je zaboravio zaboravio sjedenje, sjedi između dvije sežde, zatim ode na drugu seždu i taj rekat na takav način upotpuni, zatim će nakon predaje salama obaviti sehi seždu. A. Tamam. Znači jednu seždu i onda ponovo dvije Ne, ne, ne. Na kraju će i seždu učiniti. Na kraju će sehvi seždu. <clears throat> dakle, zaboravio sam na prvom rekatu drugu seždu obavio sam samo jednu seždu i ustao na drugi rekat. Nisam dakle sjedio i učio rabbi gfirli, rabbi gfirli i otišao ponovo na seždu, ne, nego sam odmah nakon prve sežde ustao na drugi rekat. I u toku učenja fatihe ili, ili na ruku sjetim se da nisam obavio drugu seždu na prvom rekatu. Pa ću odmah, obaveza mi je da odmah sjednem tamo gdje sam napravio grešku. Da sjedim gdje sam napravio grešku, nisam sjedio uopšte između dvije sežde. Pa ću učiti rabbi firli, rabbi firli, dakle na neku drugu dovu i pogotovo dakle ovdje islamski učenjaci preporučuju da se uči dova za roditelje. A, Sufjane Sevri, ali i pogotovo prije predaje selama da se uči dova za roditelje. A, zatim ću otići na drugu seždu, dakle ona druga sežda koju sam propustio. I na takav način ću upotpuniti svoj prvi rekat. Zatim ustati normalno na drugi rekat i na kraju predati selam i obaviti sežu i seždu i zatim ponovo predati selam. Drugi rekat znači ponovo. Drugi rekat ponovo. Ono što sam dodao ustavu na onaj među rekat i na drugi rekat, to će se računati dodatkom sada u namazu. Pa će zbog toga učiniti sežu i seždu na kraju. Nakon predaje selama. Treće potpitanje. Ukoliko se sjetite te sežde propušteni, nakon završetka namaza, Sjetite se te sežde, da ste propustili seždu ili rukn nakon završenog namaza, ubrzo, pod uslovom dakle da ne potraje vrijeme. Predali ste selam i otišli hodali, ne znam, pa vas neko upozorio tamo na putu da ste napravili grešku u namazu, da ste zaboravili neki od ruknova. Ako ste se sjetili brzo, jeli, u kratkom vremenu, onda ćete dakle ponoviti cijeli taj rekat ponoviti još jedan cijeli rekat, jer ne možete samo doći sa jednom seždom, ne možete doći samo sa rukom, već se dakle, faktički tu ste izostavili jedan od ruknova i cijeli rekat je pokvaren. Pa ćete morati doći sa potpunim rekatom, zatim predati selam, učiniti se seždu, zatim ponovo predati selam. E, jasno? Tamam. Zatim, <clears throat> ukoliko sjetite se nakon predaje selama ubrzo, ili budete, sjetite se, da ste propustili nešto od ruknova u namazu, međutim ne znate šta, da li ruku ili seđdu. Nešto fali. A, da li ruku ili seždu, a, bolje je da se vratite, da uzmete da ste propustili ruku, jer će sežda i tak i tak doći poslije rukova. Je li tako? Da ste dakle, pa onda dakle ponavljate ili u potpunosti. <clears throat> Jer dakle vjernik, zbog čega se vraćamo dakle i na mudrost propisane sehvi sežde, propisanosti sehvi sežde, vjernik ne smije izaći iz namaza osim sa jakinom da ga je u potpunosti obavio. Ne može čovjek izaći iz namaza pod sumnjom, jesam li nisam. Allahu poslanik alihi salatu wasalam je rekao La dirara fi salatin wala teslim. Nema obmane, nema sumnje, nema prevare da te šetan vara, niti da mu se potpuno predaš, pa ponoviš namaz jalla, odbacit ću, pa što je i sigurno. Ne, ne, ne. Nego dakle, propisana je sehvi sežda da to upotpunimo sa svojom sehvi seždom, onaj nedostatak manja koji smadis. Smatram dakle da čovjek ne treba izaći iz namaza osim sa potpunim ubiđenjem da ga je upotpunio. Obavio kako treba. Ukoliko se čovjek sjeti propuštenog rukna, sežde, rukua, ne znam, fatihe ili slično od spomenutih ruknova, nakon što je prošlo mnogo vremena, predaje se lama, namaz je pokvaren i treba ga ponoviti. Ne može se nadoknaditi. Namaz je pokvaren i treba ga ponoviti. Ukoliko se to desilo u džematu, kod imama, džematlije također napravile istu tu grešku, obaveza je sazvati sav džemat, pojasniti da klanjaju namaz ponovo. E, a ukoliko je neko od džematlija bio musafir, pa klanjao s nama, otišao na put, inša Allah htjela da ima opravdanje. Dakle, to je bilo prvo poglavlje, jeli kod ostavljanja ruknova. Drugo poglavlje, propis onoga koji doda rukn u namazu. Propis onoga koji doda ruknu u namazu, kao što ste mogli da vidite iz izloženih ruknova u namazu, da postoje ruknovi koji su od riječi u vidu riječi i ruknovi koji su u vidu pokreta. Pa stoga, dakle, i imamo dodavanje ruknova kao riječi i dodavanje ruknova kao pokreta. Pa, dakle, što se tiče dodavanje riječi, ruknova, dakle, u vidu riječi. Prvo pitanje, da čovjek ono što je propisano da uči u namazu, fatiha, tešehud, tahijatu lillahi salavat. prouči na mjestu na kojem nije propisan. Prouči fatihu na ruku, prouči fatihu na tešehudu, na sjedenju, ili tešehud prouči nakon fatihe, umjesto sure, zabuni se. Ha? Je li pokvaren namaz? Namaz nije pokvaren, namaz je ispravan, jer je dakle ovo od propisanih zikrova, od propisanog učenja u namazu. I nema potrebe za činjenjem se sečde. prošlog predavanja prethodio je govor o malim dodacima u namazu, što se dakle oprašta što nije preporučeno čak činiti ni sehvi seždu. Ukoliko bi, drugo pitanje, ukoliko bi čovjek propisani zikr proučio ponovo dva, tri puta, proučio fatihu dva puta, tri puta, ili tešehud, namaz je ispravan s tim da je njegov postupak pokuđen ako je činio namjerno. Ako je činio i sehve, nema nikakve smetnje, nije potrebna sehvi sežda. Ako je činio namjerno, čak i namjerno da pouči, prouči dva puta fatihu, fatiha je od propisanog učenja u namazu, naprotiv, dakle, fardu namazu, ha? čovjeku namaz nije pokvaren, samo je pokućeno to što čini. Jer da je trebalo učiti dva puta fatihu ili nešto drugo, Allahov poslanik alihi salatu bi to učio a on nije učio. Kao što je prethodio ovdje govor da se čak od njega ne prenosi da je ponavljao jedan ajet. Da je učio ajet pa ga ponavljao. Učio ajet pa ga ponavljao. To nije radio Allahov poslanik alaihi salatu wasalam. Već su radili jeli, potonje generacije koje su došle iza njega. Čak dakle, <clears throat> kod Ebu Dauda, kao što je prethodio govor, kod Ebu Dauda se spominje da je Allahov poslanik alaihi salatu učio na prvom i na drugom rekatu suru Zilzal, E, taj hadis je slab, nije vjerodostojno prenešen. Zatim, da preda selam, da. Ne, nije preporučena. Jeste. Nije obaveza, niti čak preporučena sehi sežda. Jer se smatra, dakle, od malih, malih dodataka u namazu. Nis bio, ne znam jesi bio prošli puta. Prošli puta smo nagovijestili, jeli spominjali riječi koje, vrste, propisi riječi koji se dodaju u namazu vađib, jeli, mustahab ili mendub, mubah i slično. Zatim treće pitanje. Ako čovjek preda selam prije nego što završi namaz. Preda selam prije nego što završi namaz. Prvo, ako preda selam namjerno prije nego što je završio namaz, namaz je četvr rekat preda na, trećem rekatu namjerno, namaz je pokvaren. Namaz je pokvaren. Ukoliko na četvero rekatnom namazu preda selam na trećem rekatu iz sehve, iz sehve i bude obaviješten ubrzo, nakon predaje salama, ustaće, klanjati još jedan rekat, e, predati selam, učiniti sehvi i seđdu i ponovo predati selam. Kako se spominje u hadisu Imrana ibn Husayna, da je Allahu poslanik alaihi salam klanjao i kindiju namaz, pa je na tri rekata predao selam, zatim je obaviješten pa je ustao, klanjao dakle još jedan rekat, predao selam, učinio dvije sežde, zatim ponovo predao selam. Ako, ako predao selam, ako primora nečim, na treće može opet jedan ili će cijeli Ne znam kako primora. Pa je konkretno ja klanjam u radnje, radnje je ona otpućana, kuže, mušterija, prekidam namaz, predam selam. Konkretno ne. moj primjer. Ne. Namaz pokvara. Ne. E ukoliko preda selam na trećem rekatu i potraje mnogo vremena, nakon predaje selama ste ga kasnije, obavezamo je ponoviti cijeli namaz. Ukoliko preda selam, pa odmah nakon predaje selama izgubi abdest, ne može ustati na četvrti rekat, nadoknadit jer je prekinuta čistoća, treba se otići abdestiti i ponovo klanjati cijeli namaz. ukoliko čovjek preda selam, ubijeđen je da je završen namaz. Međutim, napravi grešku. Smatra, dakle, da je namaz završen i na trećem rekatu preda selam. Kod, njega, kod njega prevladava mišljenje da je namaz završen. I odmah nakon namaza, ne znam, popije čašu vode. Čaša vode se nalazi pored njega i on popije. I ljudi ga obavijeste. Na trećem rekatu se predao selam, fali još jedan rekat to je s Budući da se napio vode iz greške, iz sehve. Nije znao. Smatrao je da je završio sa namazom i smatrao je običnim. Kao što je obično čovjek može kad izađe iz namaza, jer sve kada preda selam, postaje mu dozvoljeno što je bilo zabranjeno na namazu. Mislio je dakle da je završio sa namazom, dakle njegovo piće, njegovo jelo ne kvari, ne kvari, samo će ustati još jedan rekat naklanjati i učiniti, da predati selam, učiniti sve i seždu i ponovo predati selam. Jer kao što jelo i piće kvari namaz, isto tako kvari i govor namaz, ljudski govor, ono što ja i ti pričamo jedan između drugog. Allahov poslanik alihi sam nakon što je predao selam na dva rekata, razgovarao s ljudima i nakon toga ponovo došao sa dva rekata i učinio sehvi seždu. Dakle, ukoliko čovjek iz sehve preda selam i sehve nakon toga učini nešto, pojede, popije, razgovara s ljudima i sehve, zaborava, iz greške, a bude smatrao da je nama završen, Allah hotela to ne utječe, dakle, jer Allah subhanahu wa ta'ala nije nas opteretio. I dakle, neće nam uzeti za zlo, za grih ono što počinimo iz greške, već ono što počinimo, jeli, čvrsto iz objeđenja, ono, dakle, e, što svojim srcima čvrsto odlučimo, pa to i uradimo. Pa na osnovu karaina, ti znaš šta je karain, može se otvrditi da li je klanjao tri ili četiri, kada se ispostavi. A sad će, dakle, ako čovjek preda selam na trećem rekatu, klanja jaciju. Dakle, vrijeme je jacije namaza. I on klanja i preda selam na trećem rekatu, iz objeđenja, kad je predavao selam na trećem rekatu, bio objeđen da je akšan. Da klanja akšan. Šta je s namazom? Vrijeme je jacijsko i klanjamo jaciju namaz. Predvodi nas imam, međutim osehvi u sebi ima nijete da klanja akšam namaz i preda selam na trećem rekatu. Namaz pokvaren, batil, namaz pokvaren. Jer je promijenio nijete u namazu. A opasno je mijenjanje nijeta u namazu. I otprilike nekih 16 situacija ima promjene nijeta u namazu. Malo, vrlo malo, da nakon promjene nijeta namaz ostane ispravan većina situacija, dakle da i prvi i drugi namaz pokvaren. Ako bi čovjek u namazu promijenio nijet, neću da klanjam ono što sam nijetio, već nešto drugo, i prvi i drugi mu biva pokvaren. Zato treba dobro voditi računa o nijet. A ovo se zna često desiti. Da čovjek preda selam, zaboravi se, misli da je jakšan. I dakle, takav namaz mu je pokvaren. Zatim, dodavanje ruknova u vidu postupaka dijela radnji. Pa ukoliko doda drugi ruku, na prvom rekatu, na jednom rekatu doda drugi ruku ili doda treću seždu, namjerno namaz pokvari. Namaz pokvari. Ako doda iz sehve, iz nemara, iz greške, može se naći u dva stanja. Takav koji doda rukn, dakle nešto od radnji, postupaka, dijela, ruku, sežda, kijam, nešto slično novi rekat, takav čovjek se može naći u dva stanja. Da se sjeti tog dodatka dok je u namazu i da se sjeti tog dodatka nakon što predasala. E, sad će doći detaljno. Ako se dakle sjeti u toku namaza, čovjek klanja akšam, koji je trorekatni namaz, ustane na četvrti rekat. Ili klanja jaciju, koji je rekatni, ustane na peti rekat. Obaveza. Čim se sjeti tog dodatka u toku namaza, obaveza mu je da sjedi. Da sjede i otpočne tamo gdje je dakle napravio grešku. Ako je nakon trećeg rekata akšam namaza ustao odma, mu je da sjede i da uči tahijatu lillahi wa salatu do kraja. I da učini sehvi seždu nakon predaje selama. Ne znam, ako je E, klanjao jaciju četiri rekata i sjedio i opet ustao i sehve je i rekati ako se to može teško desiti, ako je ne znam učio je tehijatu, samo proučio i ustao ponovo, vratit će se i nakon etehijatu učiti salavate, dovu, selam, nakon toga učiniti dvije sežde, jeli, i ponovo predati selam. Tamo gdje je stao, tamo gdje je napravio grešku, odatle kreće i dakle vraćanje, vraćanje, tamo gdje se sjeti vraćanje, gdje je napravio grešku, za to vraćanje nije potreban tekbir. Ne, ne govori se Allahu Ekber da bi se sjelo. Nego se vraća i tamo nastavlja gdje je stao, gdje je napravio grešku. E. <clears throat> Zatim, dakle, sljedeće pitanje. Ukoliko ne sjede, ha? sjeti se, sjeti se da je na petom rekatu i ne sjede, zna da je napravio dodatak, namaz mu je pokvaren. Namaz mu je pokvaren, jer dakle svjesno od sebe dodaje taj dodatak. Nakon što postane ubijeđen, kod njega prevladava je da je dodao. I ne sjedi nego nastaje i dalje sa učenjem, sa rukuvom vraćanjem se rukuva, sa seždama, namaz mu je pokvaren. Ako se sjeti tog dodatka nakon predaje selama, nakon predaje selama, sjeti se da je dodao, ne znam, ruku, da je dodao seždu, li? kao što se prenosi da je Allahov poslanik alihi sam klanjao pet rekata, pa nakon što je predao selam, obavijestili su ga ashabi, pitali je li to nešto dodato u namazu novo, je li povećan namaz, ne, pa je, dakle, obaviješten, obaviješten da je dodao od sebe još jedan li, rekat, okrenuo se, okrenuo se sa mjesta gdje je, dakle, klanjao, okrenuo se, učinio dvije sehvi sežde, zatim ponovo, dakle, predao, ponovo predao selam. Nije klanjao i kindiju. Može tamo možda. Zatim, mi koji klanjamo kao džematlije, musallije, muktedije za imamom, ubijeđeni smo da je čovjek ustao na peti rekat. Imam ustaje na peti rekat, mi znamo da je četiri rekata završio. Da je trebao da sjedi učite šehud, salavate, dovu, preda selam. On ustaje na peti, na nama, obaveza. Ukoliko se to desi kod muškaraca, da govorimo subhanallah. Da ga opominjemo sa riječima subhanallah, subhanallah. Ukoliko se to desi kod žena, sestara, na njima je tasfiq. Da udaraju desnom rukom po šaci lijeve ruke. Ne bi li tako upozorili onu koja je predvodi u namazu. Koja ih predvodi u namazu. On i dalje nastavi, nama nije dozvoljeno da ustanemo, da ga slijedimo. Da ustanemo na peti rekat. Jer smo mi ubijeđeni da je to dodatak. Ako bismo ustali na peti rekat, onda bismo mi namjerno dodali od sebe peti rekat i nama bi namaz bio pokvaren. Dakle, imam se u tom dodatku ne slijedi. U tom dodatku ne slijedi. Mi sjedimo, čekamo, ako on sar, nastavi, uči sa fatihom, ode na ruku, vrati se, ode na seždu, mi čekamo njega. Čekamo, kaže Islam učenje, postoji dva mišljenja, možemo odmah predati selam, završiti sa namazom, a bolje je da ga čekamo kad on jeli, učini sebi seždu, jeli, da i mi sa njim predamo se nam. <clears throat> I dakle ovdje... Znači, znači, da, mi sjedimo, ne smijemo ga slijediti. Ne smijemo ga slijediti u tom dodatku. Čekamo, on završi. On preda selam, ako, ako učini sehvi seždu, ako shvati u toku namaza tog petog rekata da je napravio grešku, učinit će sehvi seždu. Ako ne, onda ćemo mi ga napomenuti. Prezat ćemo selam, napomenuti ga da je učinio sehu i onda će se, kao i Allahu poslanik i salocam, okrenuti učiniti dvije sežde, zatim ponovo predati selam. Mi sehvi seždu. Slijedimo ga mi, slijedimo ga mi. Znači, mi ćemo predati prvo jedan selam, znači selam, pa opomenuti, pa ćemo ponovo učiniti sehvi seždu sa njim, pa selam, jel? Čekamo. Mi sjedimo, čekamo. Sjedimo, čekamo. On se vrati sa petog rekata, završi što je nastavio, završi, preda selam. Nakon predaje selama treba da učini sehvi seždu. Jeste, mi predamo sa njim. Slijedimo ga, u, u, nastavku namaza slijedimo ga. Čekamo hoće li učiniti sehvi seždu. Ako ne učini i dalje bude smatrao da je to četvrti rekat, mi ćemo ga napomenuti da je učinio sehu, da je dodao od sebe još peti rekat i onda će on učiniti sehvi seždu i mi s njim. I mi s njim, i nakon dvije sežde, on će predati selam i predati selam. Jer se u ostatku namaza slijedi. Pa, shodno tome, ukoliko čovjek ustani na treći rekat sabah namaza, Obavezamo je da se vrati čim se sjeti. Ha. Ako se ne vrati, namaz je, namaz je pokvaren. I nama, dakle, molim, ako se ne sjeti, nakon što jeli, završi, napomenut ćemo ga, dakle, da je učinio, da je dodao od sebe i treba učiniti se i E. A ako ga niko ne opomene, nakon bližeg vremena, već kasnije, mu je ponoviti namaz. Ukoliko onaj koji je musafir, a? musafir ima olakšicu da rekatne namaze skrati na dva rekata. Pa ustali na treći rekat. Šta je s njim? ima olakšicu da klanja dva rekata, pa ustane, dobro, kada klanja sam, evo, kada klanja sam, dakle, dva rekata, olakšica mu je da klanja jaciju, da klanja podne i kindiju, dva rekata. Ustane na treći rekat. ovdje se vraćamo, dakle, islamski učenjaci koji kažu da je obaveza koristiti ovu olakšicu i oni koji kažu da čovjek može upotpunjavati. Dakle, postoji jedno i drugo mišljenje. Ali ono što je mnogo bitnije, Jeste nijet. Jeste nijet. Ako je nanijetio da će klanjati dva rekata, onda obavezamo da se vrati. Ako je nanijetio da će klanjati podne namaz, i ikindiju namaz, akšam namaz kao dva rekata, obavezamo da se vrati čim se sjeti na trećem rekatu. I na osnovu ovog isto pitanje kod teravih namaza. Onaj koji odluči da klanja teravih namaz dva po dva, dva po dva, metna metna, što je osnova da se klanjaju noćni namazi, dva po dva, dobrovoljni na file namazi da se klanjaju. Ustane na treći rekat, ako je nanijetio da će klanjati dva rekata obaveza da se vrati. Isto tako, vitr namaz. Ako si nanijetio da ćeš klanjati dva, predati selam, zatim jedan. I ustaneš nakon drugog rekata na treći. Obaveza da se vratiš. Ako si nanijetio. Ako si nanijetio. Obaveza da se vratiš, jeli, odradiš kako treba, i seždu i onda nakon toga klanjaš sljedeći rekat. Zašto pa ako je nanijetio? Nanijetio svaki put ono nanijetio koji namaz klanja da da, vitr nama se može klanjati dva, predati selam pa jedan, a može se klanjati tri za, za redom. Ako si nite, da ćeš klanjati dva pa jedan, onda ne možeš klanjati tri za redom. Taravih namaz, ako si zanitio da ćeš klanjati dva, ne može četiri. Vitr najmanje je jedan rekat. Može se klanjati jedan, najviše jedanest. Dakle, da klanjaš noći namaz i da upotpuniš sa zadnjim jeli, rekatom. ali se klanja, ukoliko klanjaš tri, klanjaš se dva, preda selam, pa jedan i tri zaredom. I jedno i drugo se prenosi od Allahovog poslanika, ali, se ne prenosi da je klanjao dva, pa sjedio, učio je tehijatu, pa ustao na treći. Čekaj, recimo klanjaš sad, klanjaš dva suneta i klanjaš da. jedan vitr, može to. Da, da. Može? Znači, jacijski fars. Klanjaš dva suneta, Najmanje se može klanjati vitr kao jedan rekat. Aisha radijallahu ta'ala anha, Allahov poslanik alihi sallam bi je budio i ona bi klanjala ponekad vitr samo jedan rekat. Dakle, dozvoljno jedan rekat. Sad postoji razilaženje kod islamskih učenjaka šta je bolje i tako. Dakle, ali ono što hoću da napomenem, čini mi se da smo na prvom predavanju pomenuli, onako kako se klanja kod nas, vitr nije u redu nije u redu. Jer Allahov poslanik alihi sam nam je zabranio da klanjamo vitr, da ne poistovjetimo vitr sa akšam namazom. Na akšam namazu nakon dva rekata sjedimo, učimo etahijatu, zatim ostanemo na treći rekat. da e, se i ovaj, klanja dva rekata Ne. Ne. Mislim da nisam rekao akšam. Rekao sam, rekao sam podne i kindija i jacija. Možda, ako sam aksam rekao, aksam se ne može normalno skratiti, to je poznato, to je preletilo. Znači, i kindija, jacija i podnje. Zakilo her. Osnova, osnova. Osnova je da se na fila klanja dva po dva. Dva po dva. Ali ako bi, ako, ako bi klanjao četiri rekata, ako bi klanjao četiri rekata, onda je najbolje da klanjaš četiri za redom. Jedan, dva, tri, četiri. Da ne sjediš nakon dva rekata dole. Jer i tada, trebaš napraviti razliku između to, te na file, tog sunneta i farda od četiri rekata. Kako kažeš šeh Ibn se ali Samo Da. Da. Da. Mora, da. mora da se pravi razlika između na file i farda. Na fila, i fard. Na fila i fard mora da se razlikuju. Da. Najjače je mišljenje da se kunu dova ne uči na vitr namazu. Allahu poslanik alihi nije učio kunu dovu na vitr namazu. No, znam, znam, šta ti pitaš? Svi, ovi se smiju, ali većina njih ne zna. Prošli puta su oni saznali da kunut dova se ne uči na vitr namazu. E, od Allahovog poslanika ali sam ko pregleda dakle njegove e, hadise u kojima se spominje njegov vitr namaz, ne spominje se da je učio kunu dovu na vitr namazu ne spominje. To se prenosi od drugih. Zato ćete naći tamo u knjigama kod je Safeta Kudužovića da kaže nije obavezno. Ako bi čovjek nekada proučio, nema smetnje. Ali ustrajavati u tome je hilafu sunne. Razilaženje sa sunnetom, ustrajavanje u učenju kunetu je na vitr namazu je suprotno sunnetu Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. A najbolja uputa je uputa Muhammeda alihi salatu Bila šek. Tako. Na fila se mora razlikovati od e, farda. I dakle, treće je već veliko poglavlje. Ovdje dobro obratite pažnju, znam da je vruće, da smo malo odužili. Pitanje sumnje, šeka, čovjek sumnja, da li je dodao ili oduzeo od ruknova. Da li je dodao neki rukn ili da li je oduzeo prije nego što počnemo dakle sa obrađivanjem ove teme, za vas je kako vrijedno po pitanju sumnje. Vrijedan savjet. Kada se ne osvrćemo na sumnje. Kada se ne osvrćemo na sumnje, na sve se šetanske. Kada završimo sa djelom, pa počnemo sumnjati. Jesmo li ili nismo? Na to se ne osvrćemo. Osim ako dobijemo ubjeđenje da smo doista nešto izostavili. Ali sumnjamo i ne možemo da, ne, pomoću nekakvih karajna, kako bi se to prevelo kod nas, ili nekakvih e, popratnih, ne znam, stvari, da zaključimo da smo napravili grešku i da prevlada kod nas mišljenje da smo doista napravili grešku, e onda trebamo, dakle, popraviti se, jeli, na ispravan način. Ali ako sumnja dođe ono nakon obavljenog abdesta, jesam sam oprao ili nisam oprao kod kupanja, sam okupao, opravo dio tijela ili ne, i slično nakon obavljenog namaza, na tu sumnju se uopšte ne osvrćemo. Zatim čovjek koji je pun vesvesa, što god radi sumnja, jel se abdestio kako treba, jel posti kako, jel zapostio na vrijeme, jel iftario na vrijeme, jel klanjao kako treba, jel se okupao, ima ljudi koji se kupaju šest sahati. Šest sati se kupaju. Okupa se od džanabeta, kremakumullah, okupa se od džanabeta, sad normalno čovjek kad se kupa ako nema onog a, najlona oko sebe, ode voda dole na pločice. I siđe na pločice i kaže, ugazim nogom u onu vodu, a nečist, vraćaj kupa. I non stop, kad god se okupa, spadne voda dole, mora pasti. I šest sati se kupa. I kaže, dođi, objasni mi, ako mi ne objasniš, ja ću ostaviti vjeru. E, tu je vrijednost znanja. Tu je vrijednost znanja, samo da, da znate. E, Jesam ja rekao ili neko drugi? Pa ja preferiram to mišljenje. Dakle, ako se kupaš samo za džumu, ako se ne kupaš od dženabeta i ako nanijetiš tako, dakle, kupanje za džumu. Ako nanijetiš, onda bi trebalo, inša Allah, i, dakle, abdestiti se. Ako nisi, dakle, nanijetio, iako ja, braći govorim da to nijete. Jer ovdje pitanje nijeta. Mi kada bismo imali u lemu učenjake da nam samo govore o nijetu, samo da nam govore o nijetu, bili bismo i tekako velikoj potrebi za njim. Danas najmanje imamo knjiga napisanim, napisanih o nijetima, a najpotrebniji smo toga. Zato se braća začude kada kažeš, kad uzmeš abdest, dobro se, paste, čovjek uzme abdest za duha namaz, čovjek uzme abdest za vitr namaz, da klanjam vitr namaz, nanijeti s ovim abdestom, klanjam samo vitr namaz i dočeka sabah i klanjaj sabah. Ne može. Ono što se nanijetio, zato ti je samo. Pa ako nanijetiš kupanje samo za džumu, zato preporučujemo općenito da digneš sa sebe nečistoću da otkloniš od sebe nečistoću. Ha? Tako nijeti. Ako na takav način nanijetiš, onda nije potreban abdest. Ali ako nijetiš samo za džumu, onda je, inša Allah, prioritetni mišljenje da je potreban abdest. Volio bi da završimo pa. Dakle, kada završimo sa dijelom, dođe nam šeitan vesvese, njegove sumnje, ne osvrćemo se na te sumnje. Čovjek koji je pun vesvesa, ne osvrće se na te vesvese. Jednom treba da, da završi s njima. Što god radi sumnja neće se osvrćati na to i dakle vesvesa sumnja koja ti samo proleti kroz glavu ne zastaneš, pa stvarno počneš jesam li nisam nego onako proletiti na to se ne osvrće na to se ne osvrće zatim dakle ovo što se tiče naše tematike <clears throat> da čovjek stane u namazu počne sumnjat je li dodao ili oduzeo te računa. A, te računa, treba pisati, ne jeste ovo zapamtiti ako ne pišete. Prethodio je govor, ako dodamo nešto u namazu, sve seždu činimo, nakon predaje selama. Ako oduzmemo, napravimo manjak u namazu, sve seždu činimo, prije predaje selama, da upotpunimo taj manjak. A budući da smo dodali, da ne bismo sve i seždu činili prije selama, pa također još jedan dodatak napravili, ha, već se čini na kraju. Evo ovdje sumnja... pazi, sumnjamo, jesmo li dodali ili oduzeli. Sada nije pitanje Dodavanje ili već veće sumnje i rješavanje te sumnje. Pa stanemo u namazu i sumnjamo. Jesmo li dodali ruku ili nismo ga uopće obavili? Jesmo li obavili još jedan ili nismo? Čovjek sumnja. Ili jesmo li obavili četvrti rekat ili ne? Koji je? Treći ili četvrti? Pa ukoliko čovjek zastane u namazu, dozvoljno tako, zastane u namazu pa pokuša da vrati od početka namaz, ha? da pokuša da se sjeti, da zaključi da bude ubijeđen je li klanjao tri ili četiri? Je li klanjao tri ili četiri? Pa ukoliko, ukoliko odluči čvrsto, ukoliko dakle dobije ubjeđenje da je klanjao tri, nastavit će klanjati četvrti rekat, a zatim će učiniti sehvi seždu a? nakon selama. Nakon selama. Znači Jest, mora učiniti sehvi seždu. Jer je sumnja. Sumnja je jedan od razloga činjenja sehi i sežde. Na desnu stranu je obaveza predati selam. I onda se... Može. Na desnu stranu je obaveza predati. A prije, e, to selama, jest. Kad završiš sa učenjem, hoćeš da predaš selam, ne predaješ selam, učiniš dvije sežde, vratiš se i onda odmah predaješ selam. Ne uči se ponovo tešehud i slično. Dakle, kada donesete odluku da ste ili dodali ili oduzeli, svejedno. Dakle, sad nije pitanje dodavanja ili oduzimanja, već sumnje i rješavanja sumnje. Riješili ste sumnju. Ubijeđeni ste da ste ili dodali ili oduzeli. Ako ste oduzeli, napravili manjak, nadopunit ćete taj manjak i učiniti sehvi seždu nakon predaje salama. Ha. Ako sumnjate i ne možete vraćate se, vraćate se. Ne možete nikako da donesete zaključak jeste li dodali ili oduzeli, pa uzmete ono što je sigurnije. Uzmete ono što je sigurnije, a sigurnije je ono što je manje. Dakle, sumnjate, jeste li klanjali tri ili četiri? Sigurno je da ste klanjali tri. Ja. E, sigurno je dakle da ste klanjali tri. Onda ćete upotpuniti i učiniti sehvi seždu prije selama. Prije selama. Dakle, pa možete zaključiti, i e, možemo zaključiti da postoje dva stanja kada se predaje, kada se čini sehvi sežda prije selama i dva stanja kada se, kada se čini sehvi sežda nakon predaje selama. Čini se sehvi sežda prije predaje selama kada napravimo manjak u namazu ha? i kada sumnjamo i ne možemo da riješimo se te sumnje, već pribjegnemo onome što je sigurnije. Tada ćemo učiniti sehvi seždu prije predaje selama a ukoliko smo dodali u namazu, činimo sehvi seždu poslije, predaje salama i opet, nakon što obavimo sehvi seždu, predajemo selam i ukoliko smo sumnjali, riješili se sumnje, zaključili, klanjali smo tri ili klanjali smo četiri, onda činimo sehvi seždu nakon predaje selama. Ako se ispostavi, hadise smo spominjali na početku, kada smo na prvom predavanju, kada smo počeli sa seždom sehva, mi smo odlučili, nakon sumnje, odlučili smo da smo klanjali tri. I klanjamo još jedan, četiri. Moramo upotpuniti, jer je došlo, dakle, naredba Allahovog poslanika, ali sam da upotpunimo. Jeli? Ako se ispostavi da smo klanjali pet rekata, a ne četiri, kao što je rekao Allahov poslanik, ali sam one dvije sehvi sežde koje činimo, one, onu seždu sehva koju činimo, to će biti prkos šeitanu, a ukoliko smo klanjali, e, to će upotpun, upotpuniti, dakle, pet rekata i ta, te dvije sežde će upotpuniti, pet rekata na šest i ukoliko smo klanjali četiri rekata, one dvije sežde sehva će biti prko šetanu koji je odbio da padne na seždu Allahu Đelle Đelalu. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ثم الصلاة والسلام أبدا تشمل خير خلقه محمدا ثم الصلاة والسلام أبدا تشمل خير خلقه محمدا محمدا محمدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله